Sljedeće je po redu dođe, čini mi se, deveto, tako? Deveto. Babu Mađae džae. Čekaj, nije deveto. Mente barok. Ha? Men barok. Bereket, ono, kaži... U drvetu, u kamenu. Dobro, deveto, ispravno je da je deveto, ovdje ima razlika. Babu men te barreke bi šeđeretin au hađerin wa nahvihima. Poglavlje ko traži bereket u drvetu, eh, čini bereket od drvo ili kamen i njima slično. Eh, odnosno, eh, kao što kaže u komentaru Fetul Međida, autor Abdurrahman, ali ših kaže, misli se ovdje kaže ne samo znači, na drvo, na na kamen, nego i na neko određeno mjesto <clears throat> ili na kabur i e, slično tome, znači svako mjesto gdje se obilazi <clears throat> i misli se da su samom to mjestu i e, uvjerenje se ima da samo to mjesto e, je beričetno ako se ono obiđe i ako se ono obilazi ima uvjerenje prema njemu. <clears throat> A onda je spomenuo u nastavku spomenuo ovdje jedan ajet i jedan hadis. I e, čitav poglavlje ispunjeno tome sa, sa koristima koje spomenuo poslije. Iako, iako je jedan, hadi, jedan ajet, jedan hadis, vidjet ćemo da je, da je komentar dosta e, duži i ova, ova tema je jako bitna, pa će nam uzeti više vremena. Budu pročitan nam ajet. Uzvišeni Allah kaže أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى tilke izen kismetun diza. Šta kažete o latu i uzavu i menatu, trećoj, najmanje cijenjenoj, to bi tada bila podjela nepravedna. Da sam što Elekom od zekaru, olekom od U knjizi je samo ovaj dio ajta, možda šije. Zato. A fali ti prijevod od ovog Ja Elekom od zekaru, olekom od ne, nema, nema. Nema prijevoda tu. Onda fali samo ovaj... Samo fali prijevoda u Eliku Ja. Ima, ima na arabsku, nema prijevoda, tako? Jesno. A Ova je stava tri. E, Ola u Ola Hulunca, misli se vama pripada uh, muško, a njemu žensko, odnosno vidjet ćemo u tefsiru ajeta da su uh, uh, mušici, da su ovaj, <clears throat> da su pripisivali, ovaj, kada, kada oni govori o svojim božanstvima, da su davali muški spol, a lađa šanu su eh, za, njegovu, za njegovu djecu davali da, da ima ženski spol. tom dijelu <clears throat> znači, fali tu prijevod. Dobro. Eh, znači, ovo eh, poglavlje govori o teberruku, odnosno traženju bereketa ili beričeta, kako nas kažu, u određenim stvarima. U ajetu su spomenuto prvom ajetu, Rejtum lata vol u uhra. Šta mislite o latu, uza, u imenatu? Trećim. Spomenu se tri božanstva koja su bila za vrijeme poslanika, sam poznata, najpoznatija tri, tri kipa, tri e, kumira, kako kod nas kažu, idola, e, koja je bila najpoznatija kod Arapa za vrijeme e, pojave Islama i dobro je znati koja, kakva su božanstva, šta, kako su nastala, kako, šta je njihov historijat, i o tom su pisali učenjaci, pa na ovom mjestu vrlo bitno da to spominimo jer ima, jer ima veze s kontekstom tim koji govorimo o širku, tebrluku, bereketu i tako dalje. Što se tiče lata, znači božanstvo, ono je bilo, to je bio kip ili idol ili božanstvo koji je bio u Taifu, od Benu Thaqifa, plemena arapskog. Uzza je bio kurejšijski kip i Benu Kinane, ta dva, dva plemena e, od, od, od Arapa. E, a Menat, on je bio za, kod plemena Benu Hilal i e, kod, kako kažem, Hišam, kod Huzela i Huza'a. I pojasnit ćemo na kojim mjestima su bili, znači, Naravno, ovaj koji je bio taj, taj koji e, lad, za koji govorio da je bio taj, znači bio taj, nema sumnje, znači onda pojasnit mjesta gdje su bili ti ekipe i šta se desilo sa njima kada je poslanik sallallahu sellem kada je oslobodio Meku. <clears throat> Što se tiče Lata, e, učenjaci kad govorili o nastanku tog imena razilazi se. Da li je ovo T sa tešdidom ili bez tešdida, pa ako kažemo da je, da je beš, onda znači da je nastala riječ ilah. Ilah znači božanstvo. I, čak i ova riječ, vi znate, spominjali smo na drugim dercovima, nasut, lahut, lahut, nastalo od riječ od ilah, božanstva. Nasut od riječ nas, ljudi. Znači, tako da je lahut božansko, a nasut ljudsko. I tako ta terminologija koja se koristi kod, kod imaju, što imaju svoj tevhid poseban. E, Lat, znači, e, u ovom značenju, kada je samo jed, kada nije, e, kada je, nije duplo t, nije sa teštidom, nastalo je ovdje ilah, kao što je o, da je uza nastalo od riječ aziz. Aziz, to znači moćan, uzvišen, ponosan i tako dalje. glavno kažem jedno što se tiče lata, <clears throat> Kaže, to je bio kamen. Kaže, zahratun bejda nukuša. Kaže, to je bio bijeli kamen na kojem je bilo uklesano, urezano, određene stvari, koji je uklesan bio taj kamen, znači to božanstvo, uh, kip urezan u kamenu, znači isklesan. I bio je u kući, na njemu iznad, to, iznad tog kipa je bila kao neka kućica, koja je imala prekrivač preko sebe, imala je uh, sedene, sedene su ljudi bili ljudi koji su uh, hizmetili to mjesto, znači koji su konstantno borali na tom mjestu. Koji su malte ne bili čuvari ili, ili ljudi koji su zaduženi da, da znači, za određene stvari koje se radi oko, oko tog kipa, da se, da se pomaže, da budu na, na hizmetu. E, oko tog, kaže, kipa koji je bio u Tajfu, to znači sam lika Tajfa, Benu Sakifa, uh, e, bila je kao, bila je Aulija, oko tog kipa bila je znači, veća aulija, dvorište, a znači naravno najviše ko se, ko oholio i hvalio sa tim kipom, to su bili znači e, u odnosu na drugi Arape, to su bili naravno stanovnici Taifa. <clears throat> Kaže Ibn Hisham u svojoj siri, znači najstarija, najpoznatija šira od, e, od sira, poslanika Ibn Hishama kaže Ba'atha Rasulullah sallallahu lozi, al-Mughira ibn Shu'bah fehedemeha wa harraqaha bin nar. A to se desilo naravno kad je bilo ovaj, kad je bilo oslobođenje Mekke, Feth, kad je poslao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve Mugirata ibn Shubeta pa je on srušio taj kip, zapalio ga, spalio ga s Znači ono što se moglo zapaliti, naravno, i srušio od kamena što se moglo srušiti. Time, tako da je time uništen uglavnom sve tri su ova ekipa uništena na, na dan oslobođenja Mekke. U tim danima, naravno, kada je oslobođena Mekka od mušika. <clears throat> A to je bilo koje godine? Koje godine je bila oslobođena Mekka? Pohić, osme godine Pohić. Znači, dvije godine prije, smrti poslanika sa To je što se tiče, znači, lata, ako uzmemo to e, da je ono t, da nije sa tešdidom. A ako uzmemo da je, da je sa tešdidom, onda se to vraća, kaže, na čovjeka. Kao što se prenosi, i ovo je zanimljivo, znači od dva tumačenja uopće kako je došlo da, da nastao taj kip. Ovo je prvo da je riječ o, o, znači, o kamenu, su ljudi imali određeno uvjerenje, i opisu ovako kako je naveo Ibn Kathir. A drugo je značenje ono što spominje Buhari o svom sahihu, od Abdullah nabasa, kaže, kane ređulen je luptu saviq lil hađe. Kaže, bio čovjek koji je eh, pravio brašno, tijesto, hađijama, odnosno hljeb. Pravio hljeb današnjem jezgovu. Ovaj, kako, kako kažu za Pekar. A? Pekar. Kaže, felemma mate akefu ala kabri. Pa kada je umro, kaže, kada je umro, kaže, ljudi su, kaže, boravili, odnosno dolazili, obilazi njegov mjesto, njegov kabur. Iz kojeg razloga je vjerojatno bio dobar čovjek. Bio dobar čovjek, pa, a, pa su zbog toga to rade Ili, kao što kaže Abdullah ibn Abasa, Abbas u, u u, eh, Ibn Kathir navodi u knjizi An-Nihaje, kaže, Kane je bio saviq wa sem eh, inde sahretin lunahu aliha, fe lemma mate dhalike ređul eh, ubidet ili abedet thaqifu tilke sahre i adham ili sahibi saviq. Kaže, bio je, bio, kaže, čovjek koji je, koji je ovaj, pravio peka, koji je pravio vrste, raz vrste hljeba od brašna, i kaže, i e, sa time još prodavao, e, kako se zove, ovaj maslo ili, ili mliječne neke proizvode, e, a to je radio, kaže, kod nekog kamena, gdje on boravio, kod tog kamena nekakvog, pa kaže, kad je umro, onda, su, onda je Benu Thaqif, su taj kamen gdje on boravio, gdje, to, to, gdje je imao pekaru, onda su ljudi počeli da veličaju to mjesto zbog, zbog tog čovjeka. E, zašto ovdje je bitan ovdje čovjek? Ovdje je bitan čovjek to da, e, kao što spominje Abdullah Nabas i, i nas spominje sada i učenjaci, znači da su ova tri božanstva se ovaj, vraćaju e, ovaj, znači imamo slučaj kad se vraćaju na ljude. Zašto na ljude? Zato što današnje vrste ovaj, širka koji se radi oko kabora, vraća se na ljude. znači zbog čovjeka koji je ukupan ideš kod kabora. E tako i ovdje napravljen je kip zbog Zbog toga što, što je on personifikacija nekog dobrog čovjeka i dolazi na to mjesto zbog sjećanja na tog čovjeka. U tome pojenta. <clears throat> Znači, ova stvar koju, koju ovdje prenosi se u raznoraznim zbirkama hadisa i predajama, kao što se na sur spominje u svojoj zbirci hadisa, Falema Mate Abeduhu, kada je ovaj čovjek umro, e, znači u ovom slučaju se, u drugom slučaju, drugom tumačenju se vraća na čovjeka, znači, da je, na, da je porijeklo kipa se vraća na dobrog nekog čovjeka, pekara. Pa kad je, kad je umro, kaže, ljudi su počeli da ga obožavaju, odnosno ono mjesto koje su oni imali vjerenje e, u taj kamen koji su obilazili. <clears throat> tu Isus prenosi Abdullah Nabasa. I kaže, e, e, kaže komentator ove knjige Fetul Međida, kaže, skupina učenjaka je na tom stavu, na ovom drugom, da je, da je, da je pozadina, porijeklo ovog kipa lata, vraća se na čovjeka Onda se postavlja pitanje, dobro, kako spojiti onda ovo dvoje? Pa kaže Abdurrahman Ali Šeh, kaže, e, nema kontradiktornosti među ovog prvog i drugog. Kako nema kontradiktornosti? Pa kaže, fe inahum abedu sahre wal qabru ta'lihan wa ta'dime. Kaže, zato što su oni, kaže, počeli da obožavaju i, i tu stijenu, taj kamen i kabr, jedno do drugog su bili, jedno zajedno, na, na istom su mjestu bili, kaže, i znači počeli da se poštuju, da e, ispoljavaju određeni bade, diđu na, na nivo božanstva. Tako da je to u stvari sve na jednom mjestu. E, znači, ovo je prvo tumače da se vraća na, stijenu, na kamen e, ili na kipa koji uklesanu stijenu, da se u stvari, da se to vraća na, ovog čovjeka, da je porijeklo toga, ono odnosno spoj jedne i druge priče, znači nema, nema jednog i drugog pojašnjenja kako je došlo do božanstva lata. <clears throat> Pa kaže, ovdje kaže, le misli hada, e, bunijet mešahidi Vola qibab ala kuburi wa tahadat alfana. Kaže, slično ovome, kaže, izgrađene su mešahidi misli sa kaburom, koji to ima kod nas, mezarovi. I, uh, i ova turbeta koja se pravi na kaborovima. I kaže, wa tuhidet i uzeti su kao, e, kao božanstva kod koji se ide i traže se određene stvari koje se mogu tražiti samo od Allaha Đelešanu. Kaže, u afihi bejan enne ehlo džahilije kanu ja'budune hinu osna. I ovome je dokaz, e, dokaz u ovom, znači, u ovoj priči vezano za lata u tome da, da su e, stanovnici, e, odnosno ovaj, oni koji su bili u džahilijetu prije Islama, da su oni obožavali dobre ljude i kipove, jedno i drugo, da su ili spajali. Znači, e, da su, da su obožavali i dobre ljudi i kipove. Mi znamo za e, ovaj, tu kuransku majetu, imamo vezano za, za Nuha, ali i srnom, i ona božanstva koja su bile u njegovo vrijeme da se vraćaju na dobre ljude, kako je pojasnio Abdullah bas. U hadisu koji bilježi Buhari Musi. <clears throat> A doće na to, ta tematika na posebno. <clears throat> To što se tiče lada. A što, se tiče oza kao što kaže Ibn Jarir Taberi, kaže kanet šeđereten aliha ben aun star bin nahla. Kaže, e, to je bilo drvo na koje je bila e, napravljena građevina. Koja, koja, je bila e, prekrivena, kaže, sa, sa, sa prutajima, sa drvićem od palme. I tu bila na mjestu, kaže, između Meke i Taifa. Znači od, od mjesta kad se puti iz Mekke prema Tajfu, na, na tom putu je bila. A Uzza je bio, bilo božanstvo koje su obožavali, e, koji su imali vjerenje obožavaju ko, Korejšije. I poznato ono, vi znate na Uhudu, kad je bila bitka na Uhudu, da je Ebu Sufija rekao na Uhudu, kada su mušici dobili bitku, kada su muslimani povukli, <clears throat> znate te detalje, pa je rekao Ebu Sufjan, Elena Uzza, vola Uzza leko, mi imamo Uzza'a. Znači ponosio se time, a vi nemate Uzza'a. Pa je poslanik sam sada rekao, recite kulu, Allahu mevlana, vola mevla leko, Allah je naš gospodar, a vi ne, eh, la mevla vi nemate gospodara. <clears throat> Poznata ta izreka, jel? Gdje vidimo Ebu Sufjana da se hvali sa Uzza'a, jer je to bio korešijsko božanstvo a u stvari je bio, e, e, e, predstavljao drvo. I, zbog toga što drvo ima smisla, se ovdje spominu u ovom poglavlju, govorimo o traženju berekata kod drva, jer su ljudi, mušici tada išli na to mjesto, iako je to bilo drvo, i tražili su određen stvar da im se udovolji, tražili su da, znači, svoje potrebe koje su imali raznorazne, da traži kod tog drveta, tražili bereket na to mjesto ima veze sa ovom temom, zato u tom kontekstu ovdje spomenuto. A onda bilježi Nesaj ibn Bardavaje e, od Ebu Tufejla. Ebu Tufejl je, ko je bio Ebu Tufejl? Znači, to je ashab, zadnji ashab koji je umro od svih ashaba. <clears throat> koji je živio koliko? Koju godinu je živio? Koje godine umro? 110. 110. <clears throat> Od njeg se prenosi, kaže Lema Feteha Rasulullah sallallahu sallam Meka, kada je poslanik sallallahu oslobodio Mekku Ba'ata Halid ibn Valid, ili nahva. Posla Halid ibn Valida, vidimo pritutnom za, za rušenje lata je bio Mugire ibn Šube. A Mugire ibn Šube je bio jedan od shaba koji čuva Allaho poslanika sallallahu Bio jak, snažan, osoba koja se ženila 70 puta, ali tako, muževan, muškarac pravi. Halid ibn Velid poslao ga je poslanik sam sanem da sruši, da poslao ga je znači na to mjesto, palminjak taj, e, u kojem je bio, bilo božanstvo Al-Uzza. I kaže, otišao je tamo i srušio je, iznad, znači, iznad njega je bilo ovaj, bio, bila, znači bilo je napravljeno, izgrađeno, pa je došao Haldim Dveli, pa je to srušio, srušio tu, tu nekakvu e, kuću koja je bila iznad, iznad tog drveta, e, objekat koji je bio napravljen, u ono doba kakav mogu biti objekat, i vratio se poslaniku 7, pa kada je došao i obavijestio ga da je završio, pa kaže njemu poslanik 7, kaže irđa fe inne kelem tasna ja. Idi vrat se ga nisi ništa uradio. <clears throat> E, inače e, ovu predaju sam prije to napisao, on je nasio sam da koliko je vjerodostojna, tačno, ona je vjerodostojna ispravna. Znači, e, muhadis su ocijenili u najmanju ruku dobrom, prihvatljivom, sa strane seneda, vjerodostojnosti. Kaže Farađa Halid, zašto je bitno, zato što je nastavka događaja. Pa se vratio Halid, felemma epsaretu senede, em'anu fil Pa kada su ga vidjeli oni koji su čuvali to mjesto gdje je bio kip, naravno, prepali su i pobjegli u brda. Vahum kolune, ja uza, ja uza. A kaže, a govorili su tada dozivali, kaže, o uza, o uza. Kaže, fe etaha Halid. Pa joj je došao Halid. Kaže, fe ida, došao do tog kipa, do tog mjesta. Kaže, fe ida etun orjane. Kaže, kad ono žena gola na tom mjestu. to šareha raspala svoje kose, razbacala. Kad je tahvenu na ala rasiha uzela prašinu, i, e, znači uzimala prašinu i e, pospala sebe po glavi. Ko dijete malo, sva vesela. Kad je thammeha bi fe Pa kaže, pa je udario sabljom i ubio je. Suma rađala Rasula, sallallahu sallam fa ahveru, pa je vratio sallahu poslaniku sallallahu sallam i obavijestio ga o tome. Pa mu je rekao poslanice, kaže, tilke al uzza, kaže, to je uzza. A kaže uh, komentator od Rahman, Kaže, ovo kullu hada, وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ذرائح الأموات وفي المشاهد. A kaže, sve ovo, kaže, وما هو أعظم, a znači, slično ovom ovdje i još veće od toga se dešava u našem vremenu, kaže, kod kaburova, kod mezarova, kod torbeta. To je njegov komentar na kraju. A ovo ova priča. Ko će nam protumašiti ovdje kako, je žena, što, otko sa žena ono, šta je? žena tu, šta žena radi tu? Još gola. Još da je ni ne pita ništa, da je kaže, aj primi islam, ajde ovo, ajde ono, ništa. Odmah sablja i po glavi. A? Ne znam, možda nešto drugo biti. A? Sirba. Ja. Znači, A? Pa, Halde, prvi put je srušio drvo. A pa ja mislim prvi put sam... Prvo je srušio i kuću i drvo tu. A, srušio sve to i kaže, pa sam izradio, nisi ništa radio. Kako je tumačenje ovog? Pa nije ubio osobu koja je pozivala glavnu... za... Ovo, ovaj... Ja sam ovo i pisao i govorio negdje. Ovo je zanimljiva stvar, čovjek misli kad nešto kaže napiše da, da to svako živi pročitaj. ova, ova. A uopće znači, nema ljudi nema ovaj. Ovo je odgovor, ovo je odgovor na ono što nalazi, ovo je dokaz i odgovor ono što nalazi eh, ne samo kod muslimana, kod kipova na mjestima i čini nego što se dešava i kod nemuslimana, gospi i ostali pojava i ovog i onog. Dešavaju se određene stvari, keramet koje, koji su nadnaravne stvari. Dešavaju stvar, ljudi odu i nešto se desi. On dobije još uvjerenje veće, pa to, to je to. Nema dileme da su, da su hako na istini. Nema drugog objašnjenja, i to ne govorim ja sa svoje strane, nego su rekli, da je to objašnjenje, da tu bude, uvijek budu džini koji zaduženi, koji nastoje neke stvari da im udovolje ispune, gdje oni misle, eh, to je to. Znači dobili smo, to je to. E, znači, učvrste na uvjerenju u tom mušičkom koji jesu i oni dalje ustarajavaju tom, e, u tom, ovaj, znači od čudnih stvari se dešava, da kada odu na određena mjesta takva, znači i kod muslimana i kod muslimana gdje se čini širki i određene te devijacije akideske, da čak čuju glas određeni, da priča, da govori, da, da znači doživljavaju neke nadnaravne stvari, po navodnicima, gdje, mogu računat, kao što kod nas ovi e, ovaj, osobe koji imaju kontakta sa džinima, rade s džinima, kažu jel, uh, Allah je član poslao meleka da i melek pomaže i radu s melecima. Znači on mora imati opravdanje, e, ovi s melecima, ovi ovako s nekim dobrim, ovakvim gospama ili ovim onim, nije bitno. Uglavnom, znači objašnjenje ovog šta se dešava kod tih nadnaravnih stvari je to da u stvari džini pošto mi je cilj da ljude zavedu, da vedu dalalet, da učestvuju ono što Alašan dozvoli, da bi ljude učvrstili na tom dalaletu na kojem jesu. I ovo navode kao dokaz, ovu priču navode kao dokaz da u stvari na mjestima gdje bude širk, gdje se čini širk, e, budu, znači džini, šeitani, naravno ne džini obični, nego šeitani, e, koji znaju šta rade, kojima je cilj da se ljudi zavode na ovakav način, koji je glavna cilj da čovjeka, znači e, prva osnovna stvar, e, znate ono što govori Ibn Znači, ovaj, ti neki faza, sedam faza, šta radi šeitan sa džin šeitan sa ljudima, prvo što ga navede, prvo cilj što mu vrati je da ga odvede u kufr ili širk, jednog tog dvoga. Kad to uradi, onda on, on ne mora plaho nigdje oko njega, odnosno obično ta osoba koja ode u kufr širk, onda postane ona vid ljudskog šeitana i onda ona radi svoj posao na svoj način. Nema potrebe da, da šeitan oko njega se, da boravi sa njim, da ga posebno postiče, osim da mu veća možda to, to na čemu je odalalite skretanje. Onda druga faza nakon toga ide ono blaže od toga ga ne može na kufr, na širk tako da na notariju. Znate ono, ono poznato što je Ibn spomenuo, sedam tih faza. Sedam faza kroz koji šeita navodi da zavede, da zavede e, vjernika, muslimana ili uopće čovjeka, osobu. E, znači ovaj dokaz, zapravo, znači on je taj, e, možemo reći, možda jedini dokaz u, u šarijetskim tekstovima koji pojašnjava tu kako se dešavaju kerameti kod drugih kod nemuslimana. Imaš određene keramete, keramete u, pod navodnicima, jel? određene nadnaravne pojave stvari koje ne možeš gaći objasniti, znači, e, ne možeš gaći objasniti, osim da ima, a, to je dokaz, ovo je dokaz, znači da ima tu šeitan džin koji, e, koji pospješuje neke stvari da se dešavaju, gdje e, ostavlja ljude koji imaju pogrešna uvjerenja, mušička, prema određenim stvarima, da ih, da ih u tome još više učvrste, da im se ostvare određene stvari. Kao što jedan profesor posao ovaj, studente kod nas u Sarajevo. Posao studente da idu na, na, na, na onaj kabor, sedmorce tamo na kuću. Sedmorce braće koji nisu braća, ali tako? Uopšte nisu oni braća, međusobno nisu bili braća, nego povjerni braća. Kaže, prije ispita otište tamo. Profesor govorio, profesor, profesor, univerzitetski profesor. Znači, to, ako on ne ima pameti mozga, ne znam ko ima onda, treba da ima. I on kaže dje, ovaj, učenicima, ište prije ispita i dovte gore, molte se, molite za ispit tu. Idite, idite, kaže, pa vidjet ćete da koristi. Koristi tu praksu. Pokazalo se da koristi. Oni koji su probali, koristilo ih je. I njemu je argument da je to normalno, da je to u jer koristi pojašnjenje, pazite, pod mnogi takvi ljudi, onaj, pojašnjenje, to je šta se tu što im dešava? Znači, on kaže, to su neke stvari koje ne možeš prodati, kao što magija, ne možeš konta šta je magija, ali ima magija. Znači, ima nešto, ali šta je, ne znamo, ne vjerujem u ovu, ovu tumačenje, ni, ni, kod muslimana, ni kod, eh, kod kršćana, ne vjerujem u te stvari, to njihovo tumačenje, džini ovo ono, nego ima nešto šta se tu dešava kad to još nauka nije dokuča, tako dalje. Glavno bitno je da a, eh, njima je argument da nešto treba raditi da koristi u praksi. I tako, znači, univerzitetski profesor posjeće na tu stvar. Naravno, ovaj, eh, ne govorim od sa strane uvjerenja tog, to je osobi, Allah zna u što vjeruju, da vjeruju. Eh, poenta je, znači, da ljudima, da, da u praksi koristi, to je poenta. Da mnoge stvari koje su neispravne u praksi se nađe da su korisne. Šarijaski su zabranjene, a korisne. Šarijaski zabranjene da se ode kod, kod, kod sihrbaza ili oni koji pravi crnu bijelu magiju. Međutim, onaj ko ode može naći korist, može se koristiti Možda korist, praktičnu korist može imati. A, a, s te strane, što to narušava akidu i navodi osobu da izađe iz vjere, e, to je sad druga stvar. Znači, mi znamo sa šarijaske strane e, posljedicu toga i zabran toga, a drugo je praksi ima li u tome korist ili nema korist. To dvije različite stvari. sljedeći treći božanstvo koje spomenuto u, e, u ajetu, menat, kaže, ono je bilo, božanstvo je bilo između Mekije i Medine, na putu od Mekije do Medine, Kod mjesta Kudeid, <clears throat> eh, ili Mušelel, mjesto Mušelel manje poznato, ali kod mjesta Kudeid, eh, znači eh, pleme Huza i Evs i Hazreć su veličali ovo božanstvo. Znači to je bilo, možemo reći, ono kod stanovnika Medine božanstvo. Kurešijsko je bilo Uza od Tajfa je bilo Lat, a u Medini, kod stanovnika Medine, kod Hazređa i Evsa, Ensarija, njihovo, njihovo božanstvo je bio Menat. <clears throat> Oni su ga veličali e, i čak sa, od njegovog tog božanstva su, kad su išli obrede hađa, vi znate da su se obavljali obrede hađa, naravno na iskrivljen način. Ostalo nešto malo tragova što su naslijedili od e, vjeri Ibrahima, pa su od mjesta, od tog, e, tog božanstva su činili ihlal. Ihlal to znači zanijetili su ulazak u obrede hađa i umre. Sa tog mjesta, od tog božanstva. E, kako je nastala ova riječ menat, e, e, kaže skupina učenjaka da se to vraća na, na Allahovo ime menan. Menan, znači onaj koji, koji blagodari, daje blagodati. <clears throat> Ili, kaže drugo značenje, menat, kaže, vraća se na riječ ma jumna. Ma jumna znači kaže, e, odnosno misli se maju, ra, e, prospa se krv. Zbog mnoštva klanja kurbana kod tog mjesta nazvano je menat. Pa se vraća na tu riječ. Znači, mnoštvo klanja kurbancu plati kod tog mjesta, kod tog božanstva, pa je nazvano tim imenom. Uglavnom, Buhari e, spominje, Buhari u svom se spominje od Urvata, od Aisha radijela anha, da je to, da je to kip između Mekke i Medine, a Ibn Hišam kaže u svojoj siri, Be'ata Rasulullah sallallahu alaihi alijen, fe hede meha amel fet. Ker je je Allahu poslanik sallallahu alaihi aliju radi Allahu anhu, i, pa je on srušio taj kip, uništio ga. Tako da imamo, znači, da je Lata srušio Mugire ibn Šube, da ga uništio, Halid ibn Velid je uništio Uzaa, a Menat je srušio Alija radi Allahu anhu. <clears throat> Naravno, se od, od, od ovih sahaba su, od, koji su bili, koji su bili naj, najbliži, najuži saradnici Allahov poslanika, sa selem, oni koji su nešto, kad treba nešto u praksi da se odradi, bili, bili tu e, na usluzi. <clears throat> Odnosno, e, šta ima veze ovaj ajet sad sa ovom temom? Tema govori o traženju bereketa kod drveta, kamena. Kaže, e, autor ovdje kaže, e, navodi citat od Purtubija. Kale Kurtubi, kaže fiha, u ajetu kaže ima e, haz wa takdir, ima nešto kao, nedostaju, znači stil Kur'ana je takav, da se određene stvari pričaju i o njima se govori i nešto u govoru fali, ono, treba popunt. Nedostaju neke riječi, a tu a govori se o nekoj priči, nekom događaju. Ne kao neostatak mahana, nego kao vrhunac stila izražavanja. A ima je takdir. Takdir znači da ima svoje značenje koje se mora odrediti. A značenje ovog ajta kaže Kurtubi, kaže Eferaitum hadihil alihe. Šta mislite o ovim božanstvima? Enefeat au Jel koristi, jel koriste, jel štete. Hatta te kune šurekao li Da bi oni bili da bi bili znači, na, e, e, saučesnici ili suparnici Allahu subhanahu wa ta'ala. Ova božanstva, ova tri dvaza. cilj u ajetu, eferejitu latu vala uzao, uhra, šta mislite o latu, uzao i menatu, šta mislite, jel oni koristili štete da bi bili na stepena laža, šano, to se hoće da kaže. A ljudi su imali uvjerenja prema njima, mušnici su imali uvjerenja, poznato uvjerenje da su digli na nivo božanstva i ispoljavali određene bade prema njima koje su ispoljavali. I to je znači, e, značenje ovog ajeta. A, a, ako bi sad znači, e, htjeli da kažemo e, da koliko se slaži ovi ajeti, pa se u nastavku imamo, znači ovdje u nastavku što je došlo Elekom od Zekoru, on sta, kaže Ibn značenje ovdje, znači kaže, elekom vama, kaže, vama je muško, a njemu žensko, lađe žensko, kaže, e, teđ alune lehu veleden, o teđ alune e, veledehu, e, alune lehu veled. Vi, kaže, uzimate, uzimate za, za, za sebe uzimate, o tahtarune limfoskim dokur, za sebe uzimate muški rod, a za Allah dajete ženski rod to u smislu e, pripisivanja božanstva, odnosno djeci, djeci Allaha Đelešanu. Vi znate uvjerenje da je bilo da Allaha Đelešanu ima, ima čerke. Ko su čerke misle? Na koga se misle čerke? Na mele Jesu. Kaže, e, u u je zato došlo. Tilke iden kismetun diza. Kaže, to je kisma e, podjela. Znači, to je, to je dakle podjela diza nepravedna. Batila. Što je nepravedna, e, iz koje strane je nepravedna, u smislu toga da se Allah Želešanuhu pripisuje, znači to je jako nepravedno, jel? Da mušici tako rade. Znači da pripisuje nešto što je manje vrijedno, što sami sebi ne bi za sebe uzeli. Znači za sebe, e, e, nešto što je mahana, kaže, kod stvorenja, kaže, kod stvorenja nešto što je mahana, pripisuje Allahu Đelešanu. I zato mnogi učenjaci kada kažu, jel, kada govori u opisu Allaha Đelešanu, Uh, da nije ispravno, to Ibn da nije ispravno, uh, odnosno da je to kao pravilo, Ibn navodi kao pravilo u svojoj knjizi uh, da sve ono što je kod ljudi mahana je nedostatak, nije do, to kijas ispravni kijas u akidi, u opće Sve što je mahana kod ljudi, kod stvorenja, nije, nije dozvoljeno ispravno da se pripiše Allahu Đelešanu. I uzma to kao pravilo u smislu opisa Lađešanu. Ako kažemo, ovaj, ako imamo neki opis Lađešanu, to je klasičan primjer, ovo se pravilo ispoljava kod onog, eh, vjerojatno znate, Lađešan ima dvije, dvije ruke, obe ruke su njegove desne, kao što su u hadismu na lehi. E sad ima tu ovaj, eh, skupina učenjaka koja, koja tumači, pošto je došlo u privatku od muslima da ima lijevu desnu ruku, eh, da se tu misli, e, da, da je poslanik sada rekao, obe ruke su njegove desne u smislu da su, e, da su na istom stepenu, da su na istom stepenu, da nije jedna e, slabija, manja, kao što kod stvorenja da je ljevica manja, nebitnija, slabija u odnosu, u odnosu na desnu, da tako kod nije, da su, sve, da su obe ruke na istom stepenu, a Alšanu ima i desnu i lijevu ruku. Kako ima veze ovo s pravilom, ovdje što kažem pravilo? Pravilo to da nešto što je mahana kod ljudi, E, nije ispravno Allah Ako je, da li je mahana kod ljudi ako kažemo za neku osobu da ima dvije desne ruke? Da kažem, e, osoba, neki čovjek ima dvije desne ruke. Je to mahana kod ljudi? Uglavnom je to mahana, to možemo smatrati neka anomalija, neki, neki bogalj, nešto, nešto nije u znači nešto pački. E, znači, ako to kod ljudi mahana, kako onda da pripišemo Međutim, naravno, imamo stav učenjaka i drugi stav učenjaka koji kaže da dvije desne ruke, koji negiraju onaj rivajet pod muslima što došla, on ima lijevu ruku, pa kažu, jel, mi prihvatamo onako kako pisan on ima dvije desne ruke, ulazimo u, opiske u i toga i ovog ono, i tako dalje, što je tema za sebe. Ali ima kontekst u vezi ovog, ovdje što spomenuti u su Zar vama, jel, da vi uzaberite muško, a da njemu pripisujete žensko, da on, znači da ima žensku djecu, pa je to, kaže, nepravidna podjela, nepravidna podjela in hije illa esmaun se mejtumuha entum va abakum nastavku, nastavka ajta, kaže, to su samo imena koja se vi njih nazvali, e, vi i vaši očevi. Misli se imena božanstava koji su dali, u stvari ona ne postoji u praksi. Ma u biha min sultan lažanu nije, nije o tome e, spustio dokazni argument i je tebi ona e, oni samo slijede dan pretpostavku, mišljenje, <clears throat> وَمَا tehval anfus i ono kaže što eh, što, eh, što eh, duša, čemu duša slijedi, odnosno strasti, وَلَكَ جَاءَهُمْ Ualkađahu min, min rabbihim huda, a kaže došla je od njihovog gospodara i došla uputa, uputa sa poslanikom sallallahu alaihi sallam koji je došla s jasnim argumentima dokazima. znači ovaj ajet, vidite da možemo jedan komplet dersa da na ovom jednom ajetu, u stvari više ajet, ali bitan onaj prvi dio, ovaj ajet kakve veze ima sa temom, tematikom. Već sam malo nešto možda spomenuo kod toga, pa kaže Abdurrahman Ali še. Eh, kaže naslov, naslov ovog poglavlja i njegovo slaganje s ovim ajetima ili ajetom prvim, kaže je to da oni koji obožavaju ova božanstva, oni su kaže inama kanu ja dune husulil bereketi minha. Oni su bili ubijeđeni da a, e, kod tih božanstava, odlazak kod tih božanstava, boravak na tim mjestima, da u tome ima bereketa. Da je tu beričetno. A to znači, a taj bereket je u čemu? Kaže time, kaže ta azimiha, vodu ajha, To da, da se, znači bereket dolaze od čega? Kada ih veličamo ta božanstva, kada se njima upućuje određena molitva, kada se traži pomoć od njih, i atimadu aliha fisulima minha, kaže, i oslanjanje na njih, na ta božanstva, kada nećemo se nadam da, da očekujemo nešto da se desi, kaže oju emilune bi bereketiha o šefatiha o I nadali su znači bereketu, bereketu uopće znači uvjerenja, kontakta i svega ovog što je spomenuto je traženje šefata od tih božanstava. Odnosno to znači vruk, a on, on dalje prosljeđuje. Znači to ima, hoće da spoji sa stvarnošću u kojoj e, žive muslimani u zadnjih 100-200 godina ili više. Kaže Brdu bi kuburi salihin, e, traženje bereketa od kaborova dobrih ljudi, na kaborova dobrih ljudi, kaže e, Ken lati, obil ešđari, kel kaže kaborova dobrih ljudi poput lata, ako se vrata na čovjeka, Kana je Lutusa vir kako, kako je nastalo ta, naziv tog, tog božanstva Lat. E, I kaže drveća, a drveće se vraća na uza imenata. E, znači, traženje, kaže, potpada pod, e, ona dijela koji su radili mušici oko svojih božanstava. A to je znači traženje berekata. Znači, znači obavezno mušici imaju, imaju, tu, imaju tu devijaciju oko onog e, što su digli na stepin, e, sa čime su napravili širk, obavezno imaju taj problem teberuka. Mi danas to imamo, danas klašna situacija, znači, obično gdje god imamo te devijacije vezano za te neka pogrešna vrijeva, od kaburova ili mjesta, recimo kod nas, uzmite na mjesta, bilo je kao raz, razni mjesta, Ajvatovica, ovi neke tam pećina djevojačka, koja, gdje ono sve zaboravim. Sva ta mjesta koja se obilaze, znači obavezno se ima uvjerenje da to bereket otići na to mjesto. Eh, on istu dovu koju hoće da uputi od gdje je kod kuće, on može uputi tu dovu. Može tražiti šanu. Međutim, smatra kod je na tom mjestu da je drugačija. šanu prije se odaziva, ako dovi lažeš, al naravno. Eh, šan prije se odaziva, osjeća se dova i eh, sam boravak na ovom mjestu i bade, približavanje i tako dalje. Znači, to skupne stvari. A ta uvjerenja se imaju. I odate dolazi taj bela, Znači, da smatra da je to mjesto da je to mjesto ili, ili kaborovi ili mjesta određena koje imamo, znači da je u tome bereket, boravak, na to mjesto odlazak, na to mjesto u tome je bereket, bereket i to je zajednička osobina mušika. Znači ovi prvi koji su imali prema ova tri božanstva i danas što imamo. Znači oko kaborova, oko kamenova, određeni uh, za vrijeme kada, e, kada je Muhammed Abdul krenuo sa svojom, sa svojom davom, beričetnom davom, pošto govorimo o bereketu, ovaj, u njegovo doba je bilo mjesta gdje su ljudi imali, imali određena drva prema koje su, eh, određena stabla, prema kojima su imali obježenja. na ta mjesta, zavjetovali se, tražili pomoć, eh, tražili određene rješenja dunjaločke stvari i ahiretskih stvari od E, od, drva, znači imali su određeno drvo i imali su, znači određeno drvo stablo prema kojem su imali ubjeđenja ova mušri. To je nevjerojatna stvar, možda nekako od nas kad pogleda, kako to može, desna muslima može spasti na taj nivo. Ako ti nije jasno, pogledaj našu stvarnosti ovdje, danas, danas, danas imamo, e, dan, danas to imamo, znači u muslimanskom umetu, a na kraju krajeva nama je dovoljno ovaj, da čitamo, ovaj, kako se zove ono, ono putopise, putopise ovi naših hađija, a između ostalog zapisuje čak i Anton Hangi i on je zapisao na svojoj knjizi o bošnjacima kad idu na hađ, pa su njemu opisivali, oni koji su išli na hađ i hođe, opisivali kad idu na hađ šta bude sve to na hađ. Pa kad krenu odavde iz Bosne, pa preko Turske, preko Sirije, ova, Jordana ili Palestine, pa do, do, do Meke. Šta sve Kaborova, Evlija i ostali ne naiđu i opis toga. Fadli ovog, fadli ono, Kabor ovaj, Kabor onaj, šta se radi u Kabor, tako da. To nevratne Isto kuda, kuda, pričaju tamo onaj, u džahilijetu prije islama. Znači, postala, glavna je stvar, to što ideš u Meku, to u redu, hađi, u redu, ali ovo što bilaziš ove kaborove, tu, to je posebna atrakcija. Još sad, znači, opis toga je nevjerojatna stvar, znači, u tim, u tim, ovaj, u hronikama ili putopisima, svejedno, znači, nevjerojatna stvar, čovjek ne može da vjeruje da, da, su, da su bili na tom stepenu. I, a, a to u stvari govori kako čovjek može, kako čovjek može znači, biti u islamu, sebe tretirati da je, i to su bili najbolji predstavnici sad muslimana, ko je mogao otići od hađi, koji je imao, htio da izvoji toliko novca i para, i vi znate kod nas ko ode na znači to znači šest mjeseci haman u jednom pravcu, u drugom, kako je to bilo prije, to znači halali se sa svima, možda se i ne vrati. Znači to je vrsta džihada. U našim krajima bilo za muškarce džihada, a u hadisma, hadisma došlo da je, za ovaj, za žene ovaj, džihad i umra. Ovaj, Znači, da bi on to, da bi se žrtvao, išao na taj put, znači zaista mora imati jaku potrebu i volju i da, da se žrtvoje i ima. A potreba dolazi od imana, od A onda ide na tom putu i od kabura, od evlije do evlije. I to, to je posebna tradicija. To je nevratna stvar, znači to čovjeka srce zaboli, duša zaboli. O tom spisali u doba Muhammeda Abdullahab. Znači to kad pogledaš islamski umet, to dođe da zapače, da se, da se raspače, da, od tuge i bola, na što umet spao. Ni e, nije čudo što je Turska pala, što su, na, što su kolonijalna osvajanja bila, pa kako i ne bila. Ako imaš kaborove, imaš sufije sa njihovim huktanjem i radnjama oko, oko, ovaj, u, ovo, u tekijama što rade i tumačenju vjere i ovog i onog, koliko je to bilo rašireno, Znači, dobro, dobro umet uopšte opstavu, Znači, ako pogledam to stanje, naravno bilo je, naravno bilo je ljudi koji su, koji su bili na ispravnu, uglavnom ona, ona, onaj zvanični dio ovaj, kako, kako to kod nas kaže u Bosni, kada opisuju stanje u Turskoj, kaže, bila ona oficijalna zvančna, zvančno tumačenje državnog je bio kad je ono, kao su bili strogi, nisu da da, dala šara, ona. a ovam ovaj duhovni dio sufije i ovo, ono, kad to već malo bilo više slobode i tu svašta rada. A kad dođe oficijalna vlast i Turska i Kadija, tu, je, kao, tu su on to, on su zabranjivali, sprečavali mnoge stvari, znaš. Iako, je, iako se morao sufijskog šeha tražiti od njega onaj, dozvolu, poljubiti ruku, svaki novi namjesnik koji dođe mora otići kod sufijskog šeha da mu poljubi ruku i da on kimne glavom, da je zadovoljan sa njim, da mogu da mogu očekivati raje, da mu bude poslušna. Dobro, uglavnom, znači, ovaj dio ovaj ajet i njegova veza sa, tematikom i, je jasna. A onda nam dolazi poslije toga hadis, koji također ima svoje bitno tumačenje i zaslužuje ova, ovo pogled, zašto zaslužuje da se obrađuje detaljnije i više, jer jer ovaj, ima dosta sličnosti sa stvarnošću, ima mesela jako bitni. E, e, sljedeći put ćemo govoriti znači, o, o, o hadisu, hadisa, dolazi nam vrlo bitan dio ovdje vezan za komentar ovog hadisa, a to je e, e, traženje bereketa potiranjem od Kabu, od Kaborove, od Kaborove e, Evlija i tako dalje i spominjanje oko toga, imalo oko toga razilaženja kočenjaka, nema razilaženja i, tako dalje, znači e, ta tema je danas jako raširena i oko nje se manipuluje na, na, na određen način. Subhanke Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.